Adin zat bada zerbait, txipitik handi helduen zat bada, orden eh, deitzen dugu amaturak, orden eh, haiek eh, nahi behutze tindu klaseak, volumen klaseak, argazki klaseak ere badira helduen zat, multimedia ere deitzen dugun klaseak, Zaten hori bada denen dako, nahi bada ondoan egin larun batzaz, hastazkenaz edo ahatsetan. Eta bestalde badugu uh, basotik ateratzen diren edo baso ez badute ere, prepadeitzen den klase bat. Eta beste bat dena mana, mizaniboa nahi aplike. Eta hori da desagertzen eh, aurten eta prepa dizain bilakatuko dela. Justuki prepa dizain urrengo sartzen uh, proposatuko duzue, uh, zer, uh, zer da, juxen prepa hori? Ordan, mizanibo anak aplike uh, zelarik, edo aurten arte, da gero joiteko BTS ar aplike, bada BTS uh, grafismoa, moda, objektua eta espazioa, horrokorki. Eta ordean da, pixkat laguntzeko hori eta gero hautatzen. Ordean euh, hori uh, desagertzen da euh, zenta orain irurteko BTSak bilakatzen dira. Ordean egin nahi du, basotik, uh, basoa eta gero, ikaslak jakin behar du zer nahi duan egin. Mm -hmm eta huartu gira ikasleak etzakitela. Nahi zutela piskat dena entxeatu, untxa diakiteko nora joan. Eta behar hori txen ditu dugunez, propusatu dugu prepa dizain hori eh, sortzea, baina diakinez segi pen bat dela. Bat dugula dela bat eta hori eh, baliatzen dugula. Gara du, denetanik egiten alko dutela ikasleak? Hori da, eh, lau diseinuak ikasiko dituzte, ikasi edo beden ulertu eta ezagutu guk entzatzen gira hori egiten, hori da oinahia, mm. lau diseinuak, eta gero ondoan egiten dute tindua, volumena, hainiz gauza egiten duzte, eh, za uh, horrek du eh, eh, sorkuntza uh, laguntzen, bai. Mm. Ikaso horiek, gero, zertan aiko dira lanean, Orduan, edo, uh, eginen dute deitzen dena orain DNMAD, ez da gehiago BTS izanen DNMAD diseinu batean, eta horiekin eh, badira lan desberdinak, eh? Edo ere, uh, iten alda arte eskola bat, diseinura abian dena. Badira, atera bide desberdinak badira baina ideia da, hortik eh, aterata, segur izaita nora nahi duten eh, joan. Guk laguntzen ditugu uh, eh, maiten bide operetena. Prepa dizain hortan, inkanen duze bada, eh, ikusten alda webunean ze klase baden, ginen dute ere uh, marazkia, eh, marazki ahunta modelo batekin, espazioa, perspektiba, holako gauzak oinarriak ikasten dituzte. Kolorea, kolorea nola da, badira teoriak, horiak eta ikasten dituzte. Bada den oinarri base bat, eta ondoan badira guk deitzen dugunak proiektuak. Eta hor, gai bat emaiten da, edo eh, ertsadurak bat dizenak, baina nola ertsadurak galdezketatu, zuk sorkuntza uh, proposatzeko.